g'ayri dinlar tobi bor Müslüm اندلوس Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm kür Andalus غير dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayr dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لجدان سقوطية قدر دبنا درس nomlangan darslar منا دوم الترامس Andalusda hamma umarolar o'sha davrda Alfonso 6-ga jizya to'lab yashlagan. Lekin bitta amir to'lamagan. Musulmonlardan bitta davlatcha Alfonso 6-ga jizya to'lamasdan yashagan. Bu Mutawakkil ibn al-Aftas. Batlayus mintaqasini amiri. ibn al-Aftas bu kishi o'zini mamlakati juda kichkina bo'lishiga qaramasdan izzatli, juda sharafli inson edi. Kofirga bo'ysunmaydigan, kofirga hech jizya bermaydigan odam edi. Shuning uchun Alfonso 6-maktub chi yo'lladida nima uchun sen birodarlaring to'layotgan jizyani to'lamay turibsan deb qattiq lahja bilan xat yuboradi. Chunki nasroniylarga bu mutavakkil ibnul Aftosni qilayotgan ishi go'yoki nasroniylar tuzib bergan qonunga qarshi ish qilyapti degan bir holat edi. Lekin mutavakkil ibnul Aftos ham qayta buni xatiga javob yozadi. Bu javob tarixda hattoki zar varaqlar bilan bitilib qolgan deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi. متوكل ابن الافطس حتكا جواب يوليد عربي متننا يا يخشرا بولاد بسم الله الرحمن الرحيم وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله متظاهرة ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم المنافقين أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب المركومة ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك أي مصاب أذقناك كما كانت آباؤك تتدرعه وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك لما أجبر أجدادك على دفع الجزية حتى أهدى جدك أحد بناته إليه أما نحن إن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا في فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه تعالى ليس بيننا وبينك إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك وجلاد تبصره في ليلك ونهارك وبالله وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين ليس لنا سوى الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة maktubni ma'nosi bizga buyuk Rum peshvosi tarafidan qadarni aziz, qodir bo'lgan zotni hukmini da'vo qilgan bir maktub keldi. Bu maktub sohibi gohida jamlab, so'ng ajratib, gumburlab, chaqmoq urib o'zini ko'p sonli askarlari bilan zohiran quvvatiga kekkayib ushbu maktubni yo'llamish. Agar u maktub sohibi Alloh taoloning islomini izzatlagan askarlari bor, bu askarlari bilan Muhammad alayhi salomning dinini boshqa dinlar ustidan g'olib qilganini hamda kofirlarga izzatli Allohni yo'lida qo'rqmay jang qilgan taqvo bilangina tanilgan tavba bilangina tazarru qilgan kishilar borligini bilganda edi bu maktubni yo'llamagan bo'lar edi. Endi agar Rum ortidan bir nur yaraqlagan bo'lsa, Rum sal maydonga chiqib qolgan bo'lsa, Rumni sal qo'li balat kelgan bo'lsa demoqchi. Endi agar Rum ortidan bir nur yaroqlagan bo'lsa, Allohning izni bilangina bo'ldi va haqiqiy mu'minlarni bilib, ichlaridan yomonlarini ajratib olish va munofiqlarni bilish uchundir. Ammo sening musulmonlardan ularning hollari tang bo'lganida ta'ma qilishing, hatto bobong o'z qizlaridan birini hadiya ham qilgan edi-ku. Endi bizlarning sonimiz oz bo'lib, insonlardan yordamimiz kam bo'lsa, nachora kelaver. Sen bilan o'rtamizda na dengiz bor va na uzoq bir masofa bor. Kelaver, sen bilan o'rtamizda faqat qilichlargina bordir. bu qilishlar tig'lari sening qavmingni bo'ynilari qarshisida turibdi. Allohdan madad so'rab belgili farishtalar bilan sening ustingga quvvatlanurmiz. Zero biz uchun Allohdan boshqa talab qiladigan joyimiz ham va u zotdan boshqa qochadigan yerimiz ham yo'qdir. Kelaver, sen bizdan ikki yaxshi narsanigina talab qilasan xolos. Biri senlar ustinga g'alaba qozonib g'ozi bo'lishligimiz bo'lsa, ikkinchisi Alloh taoloning yo'lida shahid bo'lishligimizdir. Agar Alloh g'alaba beradigan bo'lsa, qanday ham yaxshi ne'mat. Agar Alloh yo'lida shahid bo'ladigan bo'lsak, qanday ham yaxshi jannat unga kirurmiz. Shu maktubni yo'llagandan keyin Alfonso 6 bu maktubga javob ham yo'llamagan ekan, qaytib bu Mutawakkil Ibn al-Aftosdan jizya talab qilmagan ekan. Qarang, Alloh subhanahu va taoloni o'shandek qiyinchilik bo'lgan, o'shandek zaif bo'lgan vaqtida ham rijollari dushmanni qarshisiga o'zini gapini ayta kishilar bo'lgan ekan. Shu holatda endi 22 ta davlatda amirlariga birma-bir to'xtalib o'ta olmaymiz. Vaqt tig'izligidan ismlarini yoki bo'lmasam yillarni sonini ko'paytirib hayoldan uzoqlashtirilganligi uchun har biriga batafsil to'xtala olmaymiz. Ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Bulardan Saragosta amiri. Saragosta amirini vafoti yaqinlashib o'ladigan vaqtida endi u kichkina davlatchasi buni birortasiga topshirish kerak. Odatda o'sha davrda amirlar o'g'illarini merosxo'r qilgan davlatga. Ikkita o'g'li bo'lgan. Biri katta, biri kichkina. Kattasiga mulk topshirilsa, kichkinasi multillab qarab turibdi. Shuning uchun nima qiladi? Tarixda hech ham ko'rilmagan ishni qiladi-da, davlatni ikkiga bo'ladi. Davlat yerini ikkiga bo'ladi, xalqni ham ikkiga bo'ladi, hamma narsani ikkiga bo'lib turib, vaqtlar yillar o'tgandan keyin aka-uka janjallashib, talashib qolib, Nasroniyga borib Alfons 6-ga yordam so'rab borib, ukam mendan otam bo'lib bergan molni tortib olyapti deb janjal qilib bir-birini qatl qilishlikka o'tadi. Bu o'sha tafriqa 22 ta davlatchaga bo'linib ketganligini oqibati. Yana eng tarixda qattiq fojiaviy voqealardan yozilib qolgan Andalusni o'sha vaqtdagi tarixida Barbashtir fojiyasi. Barbashtir shahri ham Saragosa shahrining ichida bo'lgan. Nasroniylar kelib 40 kun mobaynida Barbashtirni muhosara qiladi. 40 kun mobaynida. Muhosara qilgandan keyin Barbashtir ahli musulmonlar hamma amirlardan yordam so'rab iltijo qilib yalinib boradi. Birorta amir kelib yordam bera olmaydi chunki nasroniylar baquvvat, nasroniylarni qarshisiga hech kim oyoqqa tura olmaydi. Go'yoki sizlarni yordaminglarga bizni hojatimiz yo'q degandek qilib birorta amir yordam bermaydi. 40 kun muhosara qilgandan keyin nasroniylar barbashtirga kiradi. Oqibatda shahar ichiga hujum qilib kirib, bir kunni ichida 40 ming odamni qatl qiladi. Yaqutul Hamaviyni hisobidan 40 ming. Ba'zi bir rivoyatlarda bundan ham ko'p 100 ming odam qatl qilinadi, 100 ming odam. 7 ta ispan musulmonlardan bo'lgan tanlangan qizlar 7 tasi bir kunda nomuslari tajovuz qilinadi. Agar bokira bo'lsa otasini oldida, ayol bo'lsa erini oldida, ko'z o'ngida nomuslariga tajovuz qilinadi. Subhanalloh. Mana bu Barbashtir fojiyasi. Hammasi musulmonlar tafriqasi yu musulmonlarni mansab parastligidan kelib chiqqan holat. Valensiyada ham bo'lib o'tgan fojia hijratning 454-yilida bo'lib o'tadi. 45 ming odam bu yerda ham musulmonlar qatl qilinadi. Nasroniylar tarafidan. Savol tug'ilishligi mumkin. O'sha davrda nima musulmonlarda, amirlarda pul yo'qmidi? Mol davlat yo'qmidi? Javob shuki, o'sha davrdagi amirlarning qo'lidagi mol davlat juda ko'p edi. Rosa ham ko'p edi mol davlat. Hattoki zikr qilinishi o'sha vaqtda Ashpiliya hokimi Mu'tamid alalloh ibn Abbad degan odam o'tgan. Ism juda bir boshqacha ism. Ma'nosini aytadigan bo'lsangiz, Ibn Abbod, Abbodning o'g'li Allohga suyanuvchi degan ma'noda. Shu hokim amir bo'lib qo'l ostida cho'rilari bo'lgan. Cho'rilarni ham tanlab-tanlab sotib olib, qasrini tashqarisida bir loy qilib, o'sha loyda o'ynatar ekan. Ajib. Haligi cho'rilar loyga chiqali ertamandan kechgacha loyda o'ynab raqs tushib berar ekan. Haligi amirni ko'z o'ngida. Shunday bo'lishiga qaramasdan bu umarolarni, hokimlarni ommaviy e'lomlarda chiroyli maqtashar edi. Amirul Mu'minin va aytib o'tganimizdek, birinchi raqamli xalifa kattadan katta ma'noli ismlar u lekin botinidan nasroniga jizyatila yashaydi. Ibn Assal shoirlardan biri aytadiki: "Mimma yuzahhiduni fi ardi Andalusin alqab mu'tadidin fiha va mu'tamidi" ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرة يحكي انتفاخا صورة الأسد ya'ni Andalus diyoridan ketishligimga sabab bo'lgan narsalardan bu Andalusdagi hokimlarni kattadan katta laqablari Mu'tadid billah, Mu'tamid alalloh. Qayoqda Mu'tadid? Alloh bilan quvvatlanuvchi. Qayoqda Alloh bilan yordamlanuvchi? Hammasi Nasrani bilan yordamlanuvchi kishilar o'zi aslida. Alqabu mamlakatin fi g'ayri mawdi'iha shu mamlakatlarni amirlarni laqablari noo'rin qo'yilgan. Go'yoki bir mushukka o'xshaydiki, mushuk haligi suvga tushib junlari, yunlari tikka bo'lib ishib semirib qolganda bizga go'yoki sherni suratini ko'rsatgandek Bu kishilar ham xuddi shunday. Laqablari kattadan katta, zohiridan o'zi mushrik. Shu narsa sabab bo'lyapti meni Andalus yeridan ketishligimga deb bu shoir aytgan ekan. O'shanday holatlarda ham islohotchilar tafriqabozlikni yo'qotib jamlashlikka harakat qilgan kishilar ham shak shubhasiz bo'lgan. Taajjublanib ham qolamizki, o'sha davrdagi qaysi olimlarni borligi. Lekin shak shubhasiz aytamiz, bular harakat qilgan. Bular islohat uchun harakat qilgan, lekin bu islohat foyda bermagan. Hatto hozir kunimizga o'xshaydiki, ikkita islomni da'vo qilgan mamlakatni boshliqlariga islohat uchun bir so'z tashlanadigan bo'lsa, biz ham isloh qilmoqchimiz. Musulmonlar endi qana endi jamlansa deydi, lekin kim amir bo'ladi deydi. Kim boshliq bo'ladi deydi. unisi ham rozi bo'lmaydi, bunisi ham rozi bo'lmaydi. Chunki bu ham bunga tobi bo'lmoqchi emas, bu ham unga tobi bo'lmoqchi emas. O'sha davrda ham xuddi shunday bo'lgan, lekin albatta bu olimlar harakat qilgan. Ulardan o'sha davrda mana mashhur faqih Ibn Hazm, Ibn Abdul Barr, Abu Hayyan, mashhur nuhat olimlaridan. O'sha davrda 22 ta davlatga bo'linib ketgan bo'lsa, Andalus Misol uchun Qurtuba bilan Ashpiliyani olaylik. Qurtubani boshlig'i men amir bo'laman deydimi yoki Ashpiliyani boshlig'i men amir bo'laman deydi. Ikkovsi ham amir bo'laman deydi. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo bularga oyati kalimada tanbih qilib sizlar nima uchun Allohni kalimasini, Allohni Qur'onini, Alloh dinini mahkam ushlab jamlanmayapsizlar? Yoki bo'lmasam sizlar, ya'ni musulmon amirlar bir birilarga tobi bo'lishlikdan bosh tortasizlar u Alfonso 6-ga tobi bo'lishlikdan bosh tortmaysizlar. bir birilarga tobi bo'lishlikdan or qilasizlar-ku, Alfonso 6-ga tobi bo'lishlikdan or qilmaysizlarmi? degandek Qur'oni Karim bularga tanbih beradi. Lekin voqeada ko'rib turganimizdek tafriqalar u bo'linishliklar kofirdan nasroniydan yordamlar mana bunday holatlar bo'lgan. Yuqorida aytib o'tgan musibatlarimizdan ham kattaroq musibat bo'lib o'tgan. 478-yilda bir voqea sodir bo'ladi. Eng katta islom sangari bo'lgan Tulaytila qo'ldan ketadi. Qo'ldan ketadi. Tulaytula qo'ldan ketganligini mashriq va mag'rib eshitib larzaga keladi. Chunki Tulaytula eng mustahkam qo'rg'onlangan dushman ancha munchaga kira olmaydigan joy bo'lgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan Nasroniy bosib olib Tulaytulani tortib oladi. Tortib olishligining sababi Tulaytula hokimi amiri Nasroniy bilan do'stlashadi. do'stlashib unga sirlarini aytadi boshqa bo'ladi. Kunlardan bir kuni kelib sirlashgan ba'zi bir rejalarini aytgan nasroniy hamkori, hamtovog'i qulatadi, yiqitadi. Tulay-tulani tortib oladi. Shuning uchun shoirlardan biri Ibn Assal degan odam Tulay-tulay yiqilgandan keyin bo'ldi. Qurtuba to'g'ri poytaxti bo'lgan, lekin Tulay-tulay eng katta sangari bo'lgan. U ham qulaydiki, Qurtuba qulashligidan ham kattaroq fojia bo'ladi. Ibn Assal shoirlardan biri Tulay tulay yiqilgandan keyin bo'ldi endi. Andalusda turishdan foyda yo'q deydi-da, quyidagi satrlarni keltiradi. Shuddu rawahilakum ya ahla Andalusin فما المقام فيها إلا من الغلط الثوب ينسل من أطرافه فأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في صفط يعني شدوا رواحلكم يا أهل أندلس Ey Andalus ahli, Andalusdan ketinglar. Andalusda turishlik juda bir xato hisoblanadiki, shunday tulay-tulay yiqilsa ham eng ishonchli joy yiqilganda ham inson shu Andalusda musulmon qolishligi aqlga to'g'ri kelmaydigan ishdir. Ketinglar bo'ldi. Kiyim cheka tarafidan yirtiladi. Lekin Andalusni kiyimi go'yoki Andalus o'rtasidan yirtilib ketganligini ko'ryapman. tulay go'yoki Andalusni chekka qirg'og'i hammas. Balki o'rtarog'i deb aytsak bo'ladi. Shimol tarafi deya hisoblanganda Qurtubadan keyingi joylar tulay tulay hisoblanadi. Go'yoki bu kishi aytadiki, kiyim cheka tarafidan yirtiladi. Lekin men Andalus jazirasini o'rtasidan yirtilib ketganligini ko'ryapman. Kim yomonlikka qo'shni bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlikdan omonda bo'lmaydi. Bir joyda ilonni savatida qanday qilib hayot o'ladi? Bo'ldi ketinglar. Ilonlar joylashib oldi. Ilonlar keldi. Ketinglar deb bu kishi she'rini shunday qilib bayon qilgan ekan. Ashpiliya shahrini muhosara bo'lishligiga qarang. Nima uchun Ashpiliya muhosara bo'ladi? Eshting va ajablaning. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar Turli u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni muktur andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Endelus Sekiz kunda fath bo'lgan Sekiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus g'ayri ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bismillahir Andalus Andalus